bab telulikur. Predoto kabenuli nuli padha lan ngirit Gusti Yesus menyangar sani Gubernur Pilatus. Ono ing kono, wong-wong mau podo gugat aturi, kulo sami sumerep bilih tiang menika nasaraken rakyat. Piyambakipun ngojo i tiang supados boten sami mbayar paus dateng kaisar, sebab manut Yesus. Piyambakipun piyambak menika Sang Kristus. Gubernur Pilatus nurindangu marang Gusti Yesus. Apa bener yen kowe kuwi ratune wong Yahudi? Pangandikane Gusti Yesus, inggih leres mekaten. Gubernur Pilatus nuli ngandika marang para pengareping imam lan wong akeh sing ana ing kono, yen manut aku, wong iki ora salah apa-apa. Nanging wong-wong mau padha ngangsek ature, srana piwulangipun pun tiang menika ngojo-ojo dhateng tiang satanah Yudia sedaya kapure mbalelo kawiwitan saking tanah Galilea lan samenika sampun tumugi ing riki Parang gubernur Pilatus mireng aturi wong-wong mau nuli ndangu apa wong iki asale saka tanah Galilea Parang pirso yen Gusti Yesus kuwi asale saka daerah wewengkone Sang Prabu Herodes panjenengane nuli utusan ngirit Gusti Yesus marang Sang Prabu sing nalika semono pinuju ana ing kutha Yerusalem. Sang Prabu Herodes parang pirsa Gusti Yesus bungah banget sebab wis keporo suwe midanget pawartane. Mulane kepingin pirsa dhewe malah uga ngarep-arep bisa pirsa oleh nindakake mujizat. Mulane Sang Prabu Herodes ngajokake pitakonan akeh marang Gusti Yesus nanging panjenengane ora kersa ngandika babar pisan Para pengareping imam lan para ulama uga padha suwan ana ing kono sarta padha gugat Gusti Yesus rono pandak wosing apot. Gusti Yesus digawe keguyon lan dipoyoki dening Sang Prabu Herodes lan para prejurite. Gusti nuliti agemi ageman keprapun. Nuliti irit Bali menyangarsani gubernur Pilatus. Wiwit dina kuwi, uga Sang Prabu Herodes lan gubernur Pontius Pilatus sing mone padha sesatron padha memitran meneh. Gubernur Pilatus nuli ngumpulake para pengareping imam lan para pemimpin apa dene rakyat. Nuli ngandika marang wong-wong mau, kue padha nglatekake wong iki marang aku lan kue kandha yen wong iki nasarake wong akeh wong kue wis dak priksa ana ing ngarepmu nanging mungguh ing aku aku ora nemokake kaluputan sing kok gugatake semono uga sang Prabu Herodes sebab panjenengane uga wis ngirim Yesus iki bali mrene wong iki orang lakoni apa-apa sing patut dihukum mati Mulane wong iki mung arep tak gebuki banjur tak luari. Wis dadi padatan, saben riyoyo pasca, Gubernur Pilatus ngeluari wong hukuman siji sing disuwun dening rakyat. Wong akeh sing ana ing kono padha bengok-bengok. Tiang menika nakno. Kula nyuwun luwaring Barabas. Barabas kuwi dikunjara merga anggone brunta ana ing kutha lan mateni wong. sarehne gubernur Pilatus kepingin ngluwari Gusti Yesus. Mulane panjenengane ndangu sepisan meneh marang wong akeh mau. Nanging wong akeh mau padha bengok-bengok. Dipun salib kemawon. Gubernur nuli ngaping teloni. Enggone ndangu marang wong akeh mau pangandikane. Nanging salahe opo? Aku ora nemokake lubute wong iki sing patut dipatrapi paukuman pati. wong iki arep dak gebuki nuli dak luwari. Nanging wong akeh mau malah padha bengok-bengok sarusane yen Gusti Yesus kudu disalib. Pungkasane wong akeh mau menang. Gubernur Pilatus nuli mutusake hukuman pati kaya sing dikarepake dening wong-wong mau. Gubernur Pilatus ngluari wong hukuman sing padha disuwun ya kuwi Barabas. Wong sing dikunjara merga kesangkut pemberontakan lan mateni wong. Gubernur Pilatus nuli masrahake Gusti Yesus marang wong akeh mau supaya dipatrati manut sakarpe. Gusti Yesus nuli diirit metu saka kutha Yerusalem. Ana ing dalan iring-iringan mau kepedhok wong jenenge Simon. asale saka Kirene arep mlebu kutha. Simon mau diundang lan dipeksa manggul salipe Gusti Yesus ana ing sawingkinge. Akeh wong sing padha ngetutake tindake Gusti Yesus. Ing antarane wong akeh mau uga ana wonge wadon sawetara. Wong-wong wadon mau padha nangisi Gusti Yesus karo ngaduh-aduh. Gusti Yesus tumoleh. lan ngandika marang wong-wong wadon mau Koe wong wadon kutha Yerusalem aja padha nangisi aku tangisono awakmu dhewe lan anak-anakmu sebab bakal ana wektune wong muni bekca temen wong wadon sing kabuk sing ora tau nglarirake lan ora tau nusoni bayi bakal ana wektune wong padha muni barang gunung-gunung aku cukru kono lan muni marang puntuk-puntuk aku urukono sebab yen kaya mengkene penggawene wong marang kayu sing urip mendai meneh kayu sing garing bakal dikapakake ana durjana loro sing uga padha diirit bebarengan karo Gusti Yesus bareng wis tekan panggonan sing disebut pacumplungan Gusti Yesus nuli disalib bebarengan karo durjana loro mau sing siji ana ing tengene, sijine ana ing kiwane. Gusti Yesus nulin tetungo, Duh Romo, kalepatanipun tiang-tiang menika mugi paduka apunten. Mergi mboten sami mangertos menapa ingkang sami dipun lampahi. Akemane Gusti Yesus nuliti etum-etum srana diundi. Wong akeh padha ngadeg nonton apa sing kelakon ana ing gunung. para pengareping wong Yahudi padha moyoki Gusti Yesus unine. Deweke wis nyelametake wong liya. Jajal apa saiki bisa nyelametake awake dhewe yen nyata wong kuwi Sang Kristus utusane Allah. Para prajurit iya padha moyoki lan banjur padha marani Gusti Yesus sarta sake anggur kecut. Banjur padha muni, "Yen kowe ratune wong Yahudi, nulungono awakmu dhewe." ing sadhuwure mestakane Gusti Yesus ana tulisan sing unine mengkene Yesus ratune wong Yahudi Salah sijine durjana sing disalib mau ngolo-olo Gusti Yesus Wong mau muni yen kowe kuwi Sang Kristus nulungono awakmu dhewe lan aku wong loro iki pisan Nanging durjana sing sijine melehake kancane mau karo muni opo kowe ora ering karo Gusti Allah? Kita kabeh iki dihukum mati. Tumraping aku lan kowe hukuman iki wis samestine. Nanging wong iki ra ora salah. Wong mau banjur matur marang Gusti Yesus, "Gusti, panjenengan mugi kersa ngengeti dateng kawula menawi panjenengan benjing jumeneng ratu." Pangandikane Gusti Yesus, "Ngandelo, Dino iki uga kue bakal bareng karo aku mlebu ana ing Perdus. Kira-kira jam rolas awan, srengenge ora nyonarake padange. Satana kono kabeh dadi peteng dedet nganti jam telu. Kacrita, kepering pedalaman suci suwe ing tengah dadi loro. Gusti Yesus nuling wuh kelawan swara-swara, "Duh Rama, kawula masrahaken nyawa kawula ing asta paduka sawise matur mengkono Gusti Yesus nuli seto. nalika komandane para prajurit sing padha jaga ana ing kono weruh lalakon kuwi mau kabeh nuli ngluhurake asmane Allah karo muni nyata wong iki ora ana kaluputane wong-wong sing padha teka mrono arep ndeleng apa sing kelakon ana ing kono. Iya padha nyipati lelakon-lelakon kuwi mau kabeh. Mula padha mulih kanthi rasa geduwung banget. Lan wong kabeh sing padha kenal karo Gusti Yesus. Semono uga para wong wadon sing derekake panjenengane saka tanah Galilea mau padha ngadeg saka kadohan lan ndeleng lelakon kuwi mau kabeh. ana wong jeneng Yusuf saka kutha Arimatea. Yusuf mau wong becik lan kinurmatan. Wong mursid sing uga nganti ati kepaparing peperintahaning Allah. Senajan Yusuf mau warganing perdoto agomo, nanging orang rujuki putusane perdoto mau tumraping Gusti Yesus. Yusuf nulis marang gubernur Pilatus, lan nyuwun layone Gusti Yesus, panyune mau dikabulake. Yusuf nuli ngedonake layon mau saka ing kayu salib, banjur diulesi nganggo mori alus. Sawise kuwi layon mau nuli disarekake ana ing pesarian, ing ditatah ana ing puntuk karang. Kuburan kuwi durung tau kanggo. Nalika semana dina pecawisan, sedilo meneh wis dina sabat. para wong wadon sing padha nderekake tindake Gusti Yesus saka tanah Galilea. Kuwi iya padha ngetutake Yusuf. Melu ngiringake layone menyang pesarian. Wong-wong mau padha weruh dhewe patrape enggone layon mau disarekake. Wong-wong wadon mau nuli padha mulih lanyawe sake bumbu lengo wangi sing arep dienggo mborehe sarirane Gusti Yesus. Isuke eh, sarehne dina sapat, wong-wong mau padha ora nerusake enggone nyambut gawe jalaran padha netepi anger anggering dina sabat